Piektā nodaļa Pazemības dimants Ego runā, pazemība dara. Pazemība ir īsts garīgās dzīves noslēpums. Kad esam pazemīgi, mēs nepārvērtējam savu dzīvi un nenoniecinām to. Pazemība nav noslīkšana pie kāda kājām – Tā ir mūsu un pasaules svētas vienotības izjūta. Patiesa pazemība ir apziņas paplašināšanās. Tā ir Dieva dzīve mūsos. Jo augstāk paceļamies, jo dižāks ir mūsu apsolījums visaugstākajam cilvēcē. Jo vairāk gaismas saņemam, būdami pazemīgi, jo vairāk ir, ko dāvāt cilvēcei. Kad mums tiešām ir, ko dot – un vēlamies to darīt ar bijīgu attieksmi, tad mūsos izpaužas pazemība. Tiecoties pēc kaut kā, jāatceras, ka būdami pazemīgi sniegsim lielāku devumu cilvēcei. Veltot sevi, mēs kļūstam patiesi laimīgi. Kaut ko sasniedzot cilvēciskajā dzīvē, mūsos iezogas lepnums, iedomība un daudz kas cits – Mēs ceļam sevi debesīs vai arī sajūtamies nedroši. Lai cik vareni, bagāti vai gudri mēs būtu, nejūtamies pilnīgā drošībā. Savukārt regulāri, ar iekšēju bijību, meditējot, iemantojam neizmērojamu mieru, gaismu un svētlaimi. Iemantojot šādas īpašības, jūtam arī pienākumu kļūt vienotiem ar pasauli – Tajā brīdī dzimst patiesa pazemība.